bai, bai, astapenetik hasi gira eh, bizi untxape joekin, oita eta gero honi uh, eh, arguntak ditu eta eh, gero maugaltari ateratu da iru edo aldiz zinketatik, eta hene ustez partida utxi dugu, zenta ikartzen ginoen oita amar eta amabost, bai, eta gero ba, honi atutu nitz, eta unxasakatu du gero, eta peio gizan dut ere pilota dira kanditu, erdian, eta gero ikintze hainitz egin ditu no no no.